Эпиграф. Tel j'étais autrefois, et tel suis encore. Таков я был прежде, таков я и ныне. Французский. Каков я прежде был, таков и ныне я. Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья, могу ли на красоту взирать без умиления, без робкой нежности и тайного волнения? Уж мало ли любовь играла в жизни мной? Уж мало ль бился я, как ястреб молодой, В обманчивых сетях, раскинутых кипридой, А неисправленный стократную обидой Я новым идолом несу мои мольбы.